Maite goni egunon? Bai, egunon deneri. Beraz, zu eh, AFP eko federakuntzaren eh, burua zira, jane hemen gira afp gparen biltzar biltzak beraz AFP-GP eh, zer da hori ezagutzen zuten entzat, hartzain munduan da, da bilen batez? bai, AFP dira, donk, dira elkarte batzuk, eta mm, lurren uh, diabeak uh, dira parte, parte dute uh, elkarte hortan. Eta ordion badugu amabi AFP uh, gure departementuan. Eta badugu ere behoita amar beste elkarte batzuk dira uh, grupeman pastoro. AFP eta GP guzien biltzarna nausia zela egun uh, laganien, ardako Eh, nola pasada hau eh, zuretzat, edo ze erranik izan da hortan? Han <laughs> izan da eh, etorri da, ordean denbora edera da, eta normalki behar bertzen ono gehiago izan. Ez zigarri hontsua pastu da, agertzen da badela geota gehiago dinamika bat, dinamika bat, Eh, gure uh, eh, eh, munduan, gure mendian munduan, uh, nahi dugu mendia txiki, hortako uh, uh, lania aigira, lanian aigira, baina noartzen gira ere, uh, gero eta gehiago mendia baliatia dela eh, beste aktivitate ekonomiten zat, uh, eh, gero eta gehiago kuritzaliak hor dira, lasterkariak, uh, denetaik ikusten dugu eta pentsatzen dugu geota gehiago beharko dugula guk lanian izan mundu horrekin, uh, nahi balima dugu laborantza txiki. Ez, bada horako konkurentzia bat eh, aixialdiak eta hartzain munduaren artean? Ez ez, bat ere, ez dut bat pentsatzen eh, konkurentzia dela baina eh, hola da eta berdugu uh, eh, uh, eh, gauzak antolatu mundu horrekin eta pentsatzen dut badugula aniz gauza egiteko elgarrekin hortako konkurantzia ez uh, ez dut maite bat ere. Ah, beraz, beraz da gehiago lan, elgar lana egiteko beharra badela aixialdiak eta hartzain munduaren ardean. Bai hori da, hori da, prezeski hori da. Hortengo proiektuan Montagne Basque delakoan txartu ziste, proiektu bat eman eta Eh, hortan sartu da pixkatzen formakuntza ere, lider proie, proieta da da, aipatzen alduzu, diguzu uh, eh, pixkat, zer den? Bai, ordeon, uh, eh, lider Montagne Bask lagundu, du, lagundu gure elkarteak, uh, juridikoki formakuntza hori Eh, lagundu du eta badugu beste bi talde eh, beste lan eh, segitzen dute, nahi dute presetatu nola, nola den gure gure bizia mendian, hori eskoletan, hori gure errietan, eta ordeon uh, milesker eta lider montagne bazken eta laguntza, laguntza emaitiagatik.